Поздравувам да ги присутни и ви посакувам Божи благослов. Денес е 18. јуни, сабота. Точно пет години од погребот на татко ми. И ја би сакал да ви подсетам вас, кои што бевте на тој погреб, бидеќи јас не бев. Според сведоштата на мајка ми имаше некои соседи таму кои што беа доста воодушевени од вашите говори. Тоа еден од нив беше до тој степен што имал изјавено наводно повеќе не сакам поп да видам. Веројатно револтирам што поповите ниту на гробиште, ниту било каде не им проповедаат на луѓето од Божито Слово, току се што прават максимум од Божито Слово е да го пеат на старословенски јазик, и тоа повеќето луѓе не го разбираат. Посто самото тоа не можат, особено ако не читали Библија, не можат ни да сетат дека е од Библија тој текст што се пее, па кам ли да разберат старословенски, колку многу пречки има, значи, на патот на Божето Слово да допре до срцата на, на луѓето. Сепак, денеска и тие се свесни за тоа и последни некои години сакаат да го коригираат тоа, тоа се уште се во малцинство. Ние пак тука имаме големо предимство што сме физички присутни на нешто што мнозина може да го следат само на малите екрани, затоа што денес ќе зборуваме за двата Адама втор дел. Но пред да почнеме или поточно речено да продолжиме со ова интересна тема, сега да спомнам дека овој месец, иако не знам точно датум, не се секјам на тоа, се навршува една друга годишнина. Тоа јубилејна 20 годишнина од еден настан, но за него повеќе ќе зборувам следната сабота на вечер. Бидеќи се уште ќе бидеме јуни, а на датумот точен не се секјавам, така да ќе видиме за која годишнина тогаш станува збор. Ние пак сега ќе отвориме во следното писмо повторно во која глава? Послание на апостол Павле до Римјаните, петта глава. Стигнавме до 14 стих, заклучно со него. И јас би сакал да го прочитам уште еднаш тој стих, пред да продолжиме понатаму. Значи, послание на апостол Павле до Римјаните, петта глава. Во 14-тиот стих апостол Павле запиша А сепак смртта царуваше уште од Адам, па се до Мојсей, и над оние што не погрешија според престапот на Адам. Тој пак е пралик или праобраз или предслика на оној што требаше да дојде. Ние објаснивме минатиот пат дека оние што погрешиле според престапот на Адам, биле израелците кои што веќе биле под законот, значи после Синај, затоа што и тие, како и Адам, имале закон, чиј што престап повлекувал правна последица, што значи живот или смрт. Меѓутоа, за да покаже дека луѓето по природа беа грешни и смртни, апостол Павле вели дека смртта царуваше и над оние кои што живеа помеѓу Адам и Мојсија, значи оние кои што кои што нема или не живеа под закон чие што прекашување има или носи правна последица во нивниот живот. Но јас би сакал да тука искористам прилика да кажам колку бил славен Мојсеевиот закон како таков иако го тратираме како правен институт, значи од времето на Мојсей, цело време додека постојала старозаветната теократија, сепак тоа не, не бил ист закон, не само по свата содржање, току, не бил од ист ранг како било кој државни закон или законите на било која друга држава, тогашна или денешна. Во што се состојала, значи, таа посебна улога на Мојсевиот закон? Што било спротивното, ако некој никогаш не го прекршал Мојсевиот закон? Че велиме, повлекува смрт, ако го прекршал некој израелец. Но што било ако никој не го прекршал? Да речеме да постојал некој израелец кој што Откако бил даден законот на Синај, поколку бил роден пред тоа случајно, или ако веќе се родил и живеел после Синај, никогаш не го прекрашал Моисеевиот закон. Што со таков човек? Значи, тоа е, тогаш постојала обратната последица. Таквиот човек ќе живеел вечно. Постои таква држава во светот, чие што совршена послушност кон низините устав и закони гарантира вечен живот. <laughs> значи, гадате колкава е разликата помеѓу Божиот закон во теократијата, значи Божиот закон како државен закон, наспроти било, е, законите или уставите на било која друга држава. За да го потврдиме ова за момент, да отвориме во посланието на апостол Павле до Галатјаните, Послание на апостол Павле до Галатјаните, трета глава, 12 стих. Галатјаните, трета глава, 12 стих. Ако го најдовме, ќе прочитам да ќе почнам да, да читам што апостол Павле тука кажува. А законот не е од верата, вели, туку зборува, самиот закон, што зборува? Сега цитат од самиот закон, кој ќе ги исполни овие работи, тој ќе биде жив преку нив. Имаме еден цитат од книгата Патриарци и пророци во контекст на оваа мисла. 504 страница во македонскиот превод, 478 страница во оригиналот. Кога Мојсеевиот живот не би бил извалкан со оној единствен греф, кој бил тој греф? Кај карпата, кога пропуштил да му одаде чест на Бога при изведувањето на вода од карпата, што е бил единствениот грех во Моисеевиот живот, откако е даден законот. Значи, Моисе си бил грешник пред Синај, но откако е даден законот, единствен грех, да не бил овој грех, значи Моисе никогаш не го прекашил тој закон, ќе бил исто така без престат, како што бил самиот спасител на земјата. Барем кога ќе ги споредиме двајцата според Моисеевиот закон, во, во однос на, на, на законот како таков. Значи, кога Мојсеевиот живот не би бил изволкан со оној единствен греф, кога пропуштал да му одаде чест на Бога при изведувањето на вода од карпата, и можел да влезе во ветената земја и без да вкуси смрт да биде пренесен на небото. Значи, природата на израелците не се менувала со законот, тие понатаму си живееле во смртната и грешна природа. Исто така Мојсеевиот закон гледано како правна регулатива не навлегувал премногу длабоко во побудите и мислите и срцата на луѓето. Значи, правниот дел не се занимавал со, со она што е духовно во законот, иако законот ги содржал сите тие духовни димензии, меѓутоа никој не умирал, да речеме, заради грешни мисли или зато што го мразал својот ближен, тоа, тие работи не спагаат во правна регулатива, никој не може да ве суди за такво нешто. Никој не може да ве апси за такво нешто. Но, сепак, факт е дека Мојсей ќе живеел вечно. Природата не им се менувала, тие се старееле, меѓутоа ако некој бил совршено послушен на Мојсеевиот закон, како што тоа било кажано, тоа таквиот и бездевкус и смрт ќе бил пренесен во Божијата царство. Много интересно. Иако понатаму се вели дека сепак неговото тело не требало долго да остане во гроб. Би сакал да го довршам пасусот од кај што го цитирам ова, иако останатото не е во контекст на нашата тема, сепак може би ќе биде интересно Самиот Христос со ангелите што го закопале Мојсеја, дошло од небото да го разбуди за спаниот пророк. Сатаната ликувал кога успел да го наведе Мојсеја на грех против Бога и да го подложи на смртта. Е, ова реченица, така ја кажа истата мисла. Дори кога Мојсеј сгрешил, бил подложен на смртта. Тој си старел. меѓутоа, ако никогаш не е сгрешил, ќе бил пренесен на Негото, без да вкуси смрт. Големите пријател тврдал дека Бог му дал власт над мртвите кога ја изговорил осудата зашто си прав и во прав ке се вратиш. Мокта на смртта и гробот никој тогаш не ја скршил и на ците што биле во гроб, тој полагал право како на своји робови, кои никогаш не можат да се ослободат од неговата мрачна темница. Според овој цитат произлегува дека не постоело никакво воскресение во историјата на светот од мртвите пред воскресението на Мојсе. Кога така да тоа било хронолошки првото воскресение. Бидеќи вели могите на смртта и гробот никој дотогаш не ја скрши. Како и да е, ние сега ќе продолжиме со Римјаните петта глава и веднаш на самиот почеток ќе поставам едно многу интересно прашање Зошто? Апостол Павле вели дека Адам бил пралик на оно што требаше да дојде. Пралик, праобраз, првообраз, предслика. Како тоа Адам е предслика за Исус. Во кој смисол е тоа така? Например, често се вели дека пасхалното јагне било предслика за Христа. Во кој смисол? Што пасхалното јагне, како невино суштество, умирало, односно било заклано за гревовите на некој друг. е наоѓаме предслика. тоа што има врска, каква е предсликата помегу Адам, првиот Адам, и Христос? Во што првиот Адам му е предслика на Исус? Што е тука заедничко? Што е тука слично? Овој изгрешил. Ние тука навидом гледаме контраст и преостанатиот дел од Римјаните петта глава се занимава повеќе со контрастот. Еве да прочитаме. Но со дарот, Божиот дар, не е исто како и со престапот. Зашто ако поради престапот на еден изумреа мнозина, кои, всушност, <laughs> сите станаа смртни, овој збор многу или мнозина во теолошки смисол ќе опфека сите. Тогаш Божијата благодат и дарот преку благодата на еден човек, Исус Христос, во многу поголемо изобилство ќе се излее врз мнозина. Дали тука ја гледате сличноста? Во што првиот Адам е предслика на последниот, на Исус? А тој дар е сосема поинаков од гревот на еден што погрешил, зашто осудата за еден престап води кон осудување, а дарот од многу престапи кон оправдување. Гледаме дека и во 16 стих се, се нагласува контраст. Божиот дар е нешто многу повеќе и поразлично од осудата која што дошла заради Адамовиот греф. Заради еден престап, кој бил тој престап? Адамовиот. Заради тој еден престап дошла осуда на сите луѓе во свет. Тоа е оно што ни кажува апостол Павле. И тоа е факт. Меѓутоа, дарот е поинаку. Дарот не бил даден за да се оправда човекот од само тој еден престав. Туку од многу престапи. Не само Адамови, туку на сите луѓе, сите негови потомци после него. Сега, развивајќи ја истата мисла, бидеќи доколку со престапувањето на еден завладеала смртта преку едниот, преку кого? Преку Адама. Завладеала смртта со сите луѓе, со цел свет. Додолку повеќе оние што го примија изобилието на благодата и дарот на праведноста, ќе царуваат во животот преку еден, Исус Христос. И тука, како и во 15 стих, се гледа она што е слично. Што е слично? Во двата Адама. Зошто првиот му е предслика на другиот? Зошто што му е предслика? Значи, тоа што Ева ова е, ова е мислата на Джонс од 1895 година. Предсликата се состои во тоа што оне што го направил првиот Адам, ги засегнало сите луѓе во светот, цел свет. Тука се гледа универзалното законско оправдание. И оно што го направил Христос, последниот Адам, го засегна целиот свет, сите луѓе во светот. Тоа е можеби нова мисла за, многу, за мнозина, особено за многу адвентисти. бидејќи тие не биле изложени на оваа наука, на ова Евангелие, кое што било проповедано во Минеаполис и после тоа. 18 стих. И така како што преку еден престап дојде осудувањето на сите луѓе, е го истото, 18 стих, Преку еден престап дојде осудата на сите луѓе, така и преку праведното дело на еден, дојде врсите луѓе, што? Што дојде врсите луѓе? Оправданието кое дава живот. Оправданието кое дава живот дојде на колку луѓе? На сите луѓе. Тоа е, евангел... тоа е објективното евангелие. Дали сите го прифаќаат? Значи, замислите на сите луѓе да им испратите еден поклон. Милион долари, например. На сите луѓе. Дали тоа гаранција дека сите ќе го прифатат тој дар? Дека сите ќе се збогатат? Не е гаранција. <laughs> Не е гаранција. Некој може да го одбие, да рече, не сакам ја од тебе ништо. А има такви, знаете, има еден руски научник кој што докажал нешто, еден 100 години стар проблем, Ансанова хипотеза се викаше, ако не се лажам, 100 години стар математички проблем, никој не можел да го реши, он го решил и дал изјава на интернет, според која решението му светнало во глава, откако размислувал за Христовото одење по вода, значи, пак од Библијата му дошла <laughs> инспирација за, за да го реши овој математички проблем. И му била понудена, му била дадена буквално, значи тешки пари му биле дадени, заборев колку беа, како награда што успеал да реши еден вековен математички проблем. Значи, генерации се занимавале со тоа. Пред тоа генерации источњаци, математичари не може да го решат. Он го решил денес, дали беше лани или ако не се секам тука некаде. И тој ги одбил тие пари. Рекол, ме не ми требаат тие пари тој и понатаму сака да си живе онака како што си живеел до сега. Замислете. Значи, сега, сепак некој може да одбие. Некој може да одбие и големи пари. Од разно разни причини. Да продолжам понатаму. 19 стих, зашто како што преку непослушноста на еден човек, мнози станаа грешни, така исто и преку послушноста на еден мнозина ќе станат праведни. Но за жал не сите. Зошто? Бидејќи дарот што е испратен до сите, дарот кој што дошол до сите, Сега секој поединично треба да го прифати, да го прими. Зашто Бог не ја одзел слободната волја на луѓето да го одбијат тој дар. Еве зашто спасението е дар. Не само спасението, праведноста е дар. Исус бил единствениот израелец кој што живеел под законот Моисе и кој што совршено го одржал. Но затоа што тој по природа го имал она, што некој негов верник го стекнува дури со ново рагење, преку вера. Он по природна ја имал таа божествена праведност. По природа го имал светиот дух, по природа го имал сето она што го оспособува човекот да биде праведен, а тоа се вика праведност. Дваесетиот А при тоа дојде и законот, еве ја повторно оваа мисла која што апостол Павле ја нагласува многу повеќе во галатјаните, меѓутоа исто така и тука. Зошто дојде законот? Или во галатјаните, зошто се додаде законот? Бидеќи во галатјаните апостол Павле се занимава со заветите, па таму кога зборувавме за новиот завет, рековме да ве подсетам дека Бог не додал ништо како услов на новиот завет што веќе бил склучен. Во својот завет со Аврам, Господ не додал нови услови 430 години подоцнат. Кога ни според човечката логика не се додава ново нешто во, во веќе склучен и верификуван договор. Мегутоа, сепак, законот што дошол на Синај 430 години подоцна бил додаден, вели Павле таму, А овде вели, а при тоа дојде и законот. Но зашто дошол законот? Што била целта? Како и таму и овде вели, за да се зголеми престапот. Таму вели, законот се додаде заради беззаконијата, заради престапите. Овде кажува нешто, нешто повеќе. Законот дојде за да се умножи, за да се зголеми престапот. Со други зборови, Законот дојде со цел ти кој што си веќе грешен и дори си свесен или свесна за некој за, за својата грешност, законот дојде за да те направи во, во твои очи уште погрешен. Ајде се. Ние сме веќе грешни и свесни сме за својата грешност, Законот дојде за да уште повеќе бидеме грешни во своите очи. И што е тоа, добро или лошо? Тоа е одлично е тоа. Тоа е многу добро. Во своите очи да бидам што по по-грешен. односно, тоа е реалноста. Кога човек ќе стекне толку мизерно мислење за самиот себе си, затоа што ќе се види самиот себе си во онаа светлина во која што Бог го гледа, Или ќе се видите себе си онака како што Бог ве гледа. Е, тогаш ќе дојдете при себе си. Како што било речено за загубениот син. И не е наодмет да споменам тука една интересна случка, што првот ја прочитав повторно тогаш пред 20 години, она мала брошурка на Милош Голубич, а, се извинувам, Мирко Голубич, а, <laughs> милош ми е густо. Да славната иднина на нашата планета, ако се закевате на таа брошурка. Значи, имало, имало една жена, која што била слугинка некаде во нечиј дом, може би примерот е од некоја историско минато, не од баш денешни услови на живот. И таму на тоа место дошол некој мисионер, Сега го кажувам како што секјавам, може би некои детали испуштам, може би не кажам како што треба. И оваа жена побарала некој совет за за себе, за се чувствувала многу мизерно, чувствувала многу грешно, многу несрекно и многу разочарано. И тој ја прашал зошто, што, бил, што е причина да бидеш толку несекна, мизерна, разочарана. Таа одговорила дека некогаш била поучена, не секајам од кого, како, била поучена да се моли, Господе, покажи ми каква сум јас. И многу често се молила со таа молитва. И толку често што кога поминало многу вредоволно многу време, таа веќе стекнала една вистинска слика за самата себе си. Од што била страшно разочарана, се чувствувала мизерно, се чувствувала може би депресивно, како сакате. Меѓутоа, таа ја видела вистинската слика. Тогаш мисионерот ти кажал ваков совет. Од сега натаму моли се вака. Господе, покажи ми каков си ти. Шо баа молите? Поминале неколку години и овој мисионер повторно дошол во незиното место. Меѓутоа, овој пат не можел да ја препознае. И жената морала да му објасни, за да тој се сети која е таа, да му го прераскаже целиот предходен случај. Бидеќи и надворешно и внатрешно таа веќе била нова личност. Ведрина, среќа, расположение, сето тоа се гледало од неа, затоа што повеќе не се гледала себе си, туку затоа што го гледала Христа. Много прекрасно. И сега што, откако законот ќе го преумножи престапот и ќе не направи мизерни во нашите собствени очи, ќе не, не, ќе не спушти на земја, тоа е премногу благ израз измислен од политичарите, туку кога ќе не тресне од земја. Што тогаш? Каде е тогаш спасот? Таму пак каде што се умножи гревот, каде што се преумножи престапот. Таму благодата се јавува во уште поголема изобилност. Токму како во примерот со оваа жена. 21 стих, така како што гревот завладеал со смртта, а колко е силна таа власт, доказ за тоа представува секој жив човек на оваа планета, Колко е силна власта на гревот, на страстите, на искушенијата. Колко што е силна смртта. Кој може да избега од смртта? Сепак, еме е радостната вест. Така и благодата да завладае преку праведноста за живот вечен. Преку Исус Христос, нашиот Господ. Интересно е што, ја би сакал да го повторам 20 стих во оригиналот, односно првиот дел каде што апостол Павле, вториот дел се извинувам, каде што апостол Павле вели, каде што пак се преумножи гревот. Таму благодата, ние велиме, благодата се јави во поголема изобилност. Уште повеќе се умножи. А, можеме вака да го кажеме тоа, благодата таму се значи, каде што се умножи гревот, таму благодата се преумножи. Значи, благодата е поголема сила од гревот. Замислете, оваа мисла представува смрт за новата теологија, која што проповеда спасение од казната и вината за гревот, но не и од силата на гревот. Значи, и луѓето се веруваат, ние ке си грешиме понатаму, такви сме, во такво тело сме, во таква природа сме. Важно е треба да се каеме, да, се, да ги признаваме нашите греви, ама ние ке, тоа нема бегање од тоа. Ние ке си грешиме. Како можеме да грешиме? Ако благодата е многу поголема сила, че значи, како еден велеместор да играе шак со еден почеток. Ако благодата е многу поголема сила од силата на гревот. Меѓутоа, за да го знаеме ова, треба да го доживееме. Инако ќе изгледа научна фантастика. Како и многу што во новиот заед што изгледа научна фантастика за милиарди христијани во свет. А како ќе го доживееме? ќе го доживееме само преку вера. Што е предмет или објект на таа вера? Тоа е она Евангелие, она исто Евангелие, кое што го дал Исус Христос, го проповедал апостол Павле, кое што адвентистите прв пат го чуле од Джонс и Вагонер и не го прифатил. И кое што денеска многу малку го знаат, а уште колку го веруваат, знак прашање. Сепак, Господ кажал, Матеј 24 глава 14 стих, и ќе се проповеда по целиот свет, кој е Евангелие? Ова ќе се проповеда едно евангелие по целиот свет и тогаш ќе дојде крајот. Денеска мнозина, чувајќи од Бил Греем и уште некои, насмејани проповедници може би, проповедаат евангелие. Мегутоа, дали во светот се проповеда и се слуша ова евангелие? Евангелието за двата Адама, кое што повеќето адвентисти не го познаваат. Дали во светот се проповеда и се слуша за ова Евангелие кое што учи дека силата на благодатта е многу поголема сила, супер сила, во споредба со силата на гревот и смртта. Според резултатите, за жал, не. Тогаш кога ќе се проповеда ова Евангелие, кога ќе одекне ова Евангелие по целиот свет, тогаш многу брзо ќе дојде крајот. И Господ, верам, ќе даде тој да се случи во ова наше време. Бидејќи сето друго веќе се случува. Да даде Господ да се случи и ова. Силата на Христовата праведност преку Неговата преизобилна благодат да ги произведе не нашите, туку Неговите дела во нашиот живот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.